بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا Neka neizmjena hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka salavat i selam na našega poslanika Allahova miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam na njegove časne ashaabe i sve one koji slijedi pravi put do sudnjega dana. Poštovana braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Zaista je lijepo slušati Allahove riječi od ovog predivnog učača koji je bio malo prije i njegovo učenje bi mogli slušati jeli, bez prestanka. Mi smo o Kur'anu i o učenju i slušanju Kur'ana govorili o njegove vrijednosti to jedna najbolja hrana za ljudsko tijelo. Mi ćemo ako Bog da već, večeras govoriti o hrani, ali ne za dušu, nego govorit o hrani za ljudsko tijelo. Govorit ćemo o adabima jela, to jeste šta to sve Islam propisuje jednom muslimanu kada je u pitanju jelo ili objedovanje čovjekova potreba za hranom je njegova prirodna potreba i čovjek bez jela, odnosno bez hrane, ne može živjeti. To je Allahov zakon na, na zemlji. Allah nas je mogao stvoriti da živimo bez hrane i bez vode. Ali njegova je mudrost da nas je stvorio u skladu sa zakonima koje je on uspostavio da bez hrane i bez vode da nema života i da ne možemo živjeti. Hrana čuva na, naš život, naše zdravlje i našu snagu da bi opstali, da bi živjeli i nastavili živjeti, mi se moramo hraniti, moramo unositi hranu u svoje tijelo. To je Allahova mudrost, rekli smo, to je velika Allahova blagodat. Svi se hrane i svi jedu i ljudi i životinje, i vjernici i nevjernici. Međutim, postoji razlika. Postoji razlika između vjernika s jedne strane i nevjernika pa i životinja, da kažem, s druge strane vjernik ne jede kao životinja, niti jede kao nevjernik ili veliki griješnik. Vjernik jede i konzumira hranu u skladu sa islamskim propisima, odnosno adabima koji su utvrđeni Kur'anom i sunnetom. I zbog toga će i za svoje jedenje, čak i za jedenje, i za objedovanje imati korist na oba svijeta svoje tijelo i za svoje zdravlje, a na onome svijetu će imati koristi, odnosno imat će sevap, imat će nagradu zbog toga što je jeo. Ako se prijelu ili objedovanju pridržavamo islamskih adaba ili propisa, postićemo Allahu bereket ili blagoslov. Izgradit svoju narav onako kako to Allah traži od nas. Naučit ćemo se poniznosti i skromnosti, udaljit ćemo se od pohlepe i škrtosti i udaljit ćemo šeitana od nas i od naše sofrije. Širit ćemo ljubav i prijateljstvo među ljudima, jačati jeli, prijateljske i bratske veze i na kraju ćemo iskazati zahvalnost Allahu Đelešanu, to jeste učiniti realizirati i izvršiti ono čime nas je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zadužio, a to je da mu budemo zahvalni na svemu, pa tako i na blagodati hrane i pića bez koje namježemo. Stoga ćemo večeras bi ibn Allah ta'ala govoriti o nekim ili najvažnijim adabima jela, koji bi se trebao pridržavati svaki musliman muslimak u svom svakodnevnom životu. Vidjet ćemo poštovana braćo i sestre, da to nisu samo propis koji se tiču ovaj, krenuti, e, početi bismilom, jesti desnom rukom i tako dalje, nego da u stvari ti propisi, ti adabi, znači mnogo više od toga. Da kroz jelo mi u stvari pokazujemo i kakvi smo i koliki smo muslimani. I koliko smo, jeli, upoznali te islamske adabe, odnosno islamsko učitevo ponašanje kada je u pitanju jelo. U, u svakom momentu, ne samo u ibadetu, namazu, postu, u učenju Korana, mi moramo pokazati da smo muslimani. U svakom momentu i u svakoj situaciji. E to je ona, jeli, islam koji se od nas traži. Da smo muslimani u svakoj prilici i u ibadetu, i u svakodnevnom životu, i u svakodnevnim prilikama na prvom redu kada je u pitanju kada su u pitanju odabi jela e, jelu trebamo imati dobru namjeru neko će pitati otkud sa to treba i nijed za jelo naravno da treba jer musliman ni jedan posao je li ni jedan hajirli posao ne počinje ako nema dobru namjeru i dobar nijet. Znači musliman čak i prijelu može i treba imati dobru namjeru, dobar nije. Svojim jelom i objedovanjem ne trebamo samo namjeravati i udovoljiti prirodnim svojim svakodnevnim potrebama da utolimo glad ili da samo uživanju hrani, nego treba, jedenjem ili objedovanjem trebamo imati namjeru prije svega, to je taj nijet, ojačati i fizički i mentalno svoje tijelo kako bi mogli biti u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. To nam treba biti nijed kad jedemo. A ne ono bez da jedemo stihijski, ne znamo ni kako smo počeli, ni kad smo počeli, ni kako jedemo, ni šta jedemo. Musliman je, ovaj, mora voditi brigu o svakom svom postupku, o svakom zalogaju koji unese u sebe. Znači trebamo imati namjeru da ojačavamo fizički i mentalno, da budemo zdravi kako bi mogli biti u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer nema pokornosti pravog ibadeta bez života i bez zdravlja. Nema dobrih dijela. Bolesni ljudi, odnosno mrtvi i bolesni ljudi, ne mogu dobro činiti. Bolesni ljudi mogu, jeli, u stvari u velikoj mjeri su ograničeni u činjenju dobra ako nisu zdravi. Na ovaj način i samo jedenje, odnosno konzumiranje hrane će postati ibadet i dobro djelo za koje ćemo biti nagrađeni na onome svijetu. Pogledajmo uzvišenosti vjere Islama i koliko je bitna namjera u svakom djelu. Mi i obični posao, svakodnevni posao, možemo je li učiniti dobrim djelom ako imamo dobru namjeru. Stoga je bitno da znamo kakvu namjeru trebamo imati pri svakom svakodnevnom poslu, pa čak i pri, jeli, pri jedenju, pri objedovanju. Druga stvar je trebamo nastojati, to je veoma važno i truditi se da jedemo samo ono što je halal. To nam je uzvišene Allah subhanahu wa ta'ala naredio da jedemo samo ono što je halal. A da ne, ne koristimo, ne konzumiramo ono što nam je zabranio. Većina vrsta hrane koju nam je Allah podario na zemlji je dozvoljena. Samo su neke vrste, odnosno samo je neka hrana zabranjena koju je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zabranio prije svega radi naše koristi i radi ispita, da ispita jesmo li poslušni, jesmo li pokorni. Uzvišeni subhanahu wa ta'ala kaže A'udhu billahi mine shaitanir rajim Ja ejuhel ladhina amanu يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم uzvišen Allah se obraća vjerovjesnicima time i nama vjernicima pa kaže o poslanici dozvoljenim i lijepim jelima se hranite dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite jer ja dobro znam ono što vi radite a u drugom ajetu Allah Đelešanuhu kaže ja ejuhalladine amenu kulu min tajjibati ma razaknakum Vaškuru lillahi in kuntum ijahu ta'budun o vjernici, jedite ukusna i lijepa jela, to jest halal dozvoljena jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni ako njega uistinu obožavate. Prema tome ovo je vrlo bitna stvar u životu, paziti šta jedemo da to bude halal i dozvoljena hrana. Ovo je jedna posebna tema o kojoj bi se moglo naširoko govoriti o halalu, jeli? halalu i haramu islamu kada je u pitanju hrana. Međutim, ono je najvažnije i to je pokazatelj bogobojaznosti, iskrenosti i pokornosti Allahu da, da pazimo šta jedemo. Posebno kada kupujemo hranu u prodavnicama, a naroče tako se radi o mesu, da, da vodimo brigu o tome je li to meso halal, jesu li sastojici li hrane, odnosno prehrambeni proizvoda dozvoljeni i tako dalje. I naravno o tome moramo voditi brigu jer unošenje zabranjene hrane, odnosno harama u naš organizam i te kako negativno utječe na našu vjeru, na naš karakter, a, a posebno ako tom hranom hranimo našu djecu. Sljedeći edeb islamski jeste da ne jedemo kad smo siti. Još nismo počeli sa jelom, jer još govorimo o adabima prije jela. Da, da ne jedemo kad smo siti. Nije ni mudro, ani pametno i nije islamski jesti na pun stomak ili kada smo siti jer to spada u rasipništvo i pretjerivanje a izaziva tromost i različite bolesti u našem organizmu a ujedno takav čin je u suprotnosti sa praksom i uputom poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je skromno je uvijek kad je gladan jer mi smo umet koji jede samo kad je gladan kad smo gladni kaže uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala kulu vašrabu ala tusrifu innehu la juhibbul musrifin jedite i pijte ali ne pretjerujte jer Allah ne voli one koji pretjeruju nažalost mi u ovim vremenima izobilja i mnoštva hrane bez obzira koliko se mi žalimo na neimaštinu i na oskudicu ipak živimo u vremenu kada je mnoštvo hrane imamo izobilje hrane različitih vrsta e, imamo više nego nekoliko puta nego što možemo pojesti. I to je za nas iskušenje i izazov. Iskušenje je da Allah Đelešanuhu vidi hoćemo li pretjerivati, hoćemo li biti zahvalni na tome. Prema tome moramo voditi brigu da se ne pre, prenajedamo jer to izaziva tromost i bolest reks. A vijenik treba da bude uvijek čio, odnosno da bude uvijek aktivan. Kada smo već za sofrom prvo što ne smijemo nikako zaboraviti a vrlo često zaboravimo jeste da spomenemo Allaha subhanahu wa ta'ala prije jela, prije samog jela odnosno da proučimo bismilu mi znamo da svako dobro i svako dozvoljeno djelo trebamo početi bismilom pa tako i naše jelo a nije to samo razlog za počinjanje jela bismilom to je znači sunneti praksa Allahova poslanika alejhi salatu vesselam jedan od najvažnijih adaba pri jelu zašto bismilu zašto učiti bismilu islamski učenjaci spominju više razloga prije svega udaljavamo šejtana od naše sofre i je ne dozvoljavamo mu da jede s nama i znamo da šejtan nas stalno prati s nama su uvijek i u kući i van kuće i kada radimo ne, ne, ne, ne napuštaju nas i žele da nam naude žele da, nam, ovaj, da nas okrenu od pravog puta i tako dalje i mi svojom bismilom pri svakom hejli poslu mi, mi stavljamo izme, ispred sebe odnosno između sebe i šeitana pregradu ne dozvoljavamo šeitanu da učestvuje sa nama u našim svakodnevnim poslovima u objedovanju um, u, u, u svim halal poslovima jer kada proćemo bismilu pri svakog halal posla šetan je udaljen. Šetan je udaljen. Isto tako bismilo uh, se jeli podsjećamo da je to Allahova, da je, da je hrana velika Allahova blagodat prema nama na kojemu trebamo stalno biti zahvalni. To je kako značajno. Da budemo svjesni uh, da nam je to Allah subhanahu wa ta'ala dao, da nas on hrani i da nas poji. E isto tako bismilom postižemo Allahu bereket ili blagoslovu hrani. Ona hrana pri kojoj se ne spominje bismila, u njoj nema Allahovog bereketa i blagoslova. Nema isto da se brzo pojede, da se ne najedemo, da nam ta hrana nije ukusna, prijatna i tako dalje. O spominjanju bismile, odnosno učenju bismile pri prijelu govore mnogi hadisi, jer govori hadis poslanika alaihi salatu wasalam u kojima poslanik alaihi salatu wasalam kaže obraćajući se jednom od ashaba mladiću jeli, kaže ja gulam semillah wa kul bi bijeminike wa kul mimma ilik kaže poslanik alaihi salatu wasalam o mladiću spomeni Allaha jedi desnom rukom jedi ispred sebe o mladiću spomeni Allaha jedi desnom rukom jedi ispred sebe a u drugom hadisu poslanik alaihi salatu wasalam veli idha ekele ahadukum ta'amen faljekul bismillahi fa in nesije fi awvelihi faljekul bismillahi awvelahu wa akhira kaže poslanik alaihi salatu wasalam kada neko od vas jede ili kada hoće da jede misli se na to jel neka kaže bismillah A ako zaboravi nek, na početku, neka na kraju kaže Bismillah awalahu wa ahirahu, Bismillah, što znači Bismillah i na početku i na kraju. Ovo je veoma je li važan edeb, običaj, praksa koju muslimani trebaju prakticirati ne smiju zaboraviti. Nažalost, šejtan u tim momentima dođe na početak jela i želi da mi to zaboravimo. Jer u nje, za njega je velika korist ako mi zaboravimo bismilu, a za nas velika šteta. Kako? Kaže Džabir ibn Abdullah prenosi jeli da je poslanik alaihi salatu wassalam rekao إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله عند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال المبيت أمه قال دركتم المبيت والعشاء kaže poslanik alaihi salatu wasalam u hadis koji god njega prenosi Džabir ibn Abdullah kao što smo rekli kada čovjek uđe u kuću i spomene Allahovo ime pri ulasku i pri jelu šeitan svojim prijateljima to je svojim šeitanima kaže ovdje vam nema ni prenoćišta ni večeri ako uđe i ne spomene Allah, ne spomene Allah ovime pri ulasku, šetan kaže našli ste prenoćište. A ako ne spomene Allaha ni prijelu, šetan kaže našli ste i prenoćište i večeru. I zato je veoma bitno da, da, da nam bude to navika da spominjemo Allah subhanahu wa ta'ala. Ne samo o prijelu, večeras govorimo o jelu, ali u svakom, pri svakom hajidli poslu. Jer to je kao šamar i udarac šeitanu. Kada učimo bismillah, ulazimo u auto bismillah, izlazimo iz kuće, ulazimo u kuću, bilo koji hajli posao, bismillah. Time postižemo da je Allah uz nas, da će nas pomoći, da je Allah bereket uz nas, a šeitana odbijamo od sebe. Kada hoćemo da jedemo, jedemo desnom rukom. To je sljedeći edeb. I ovo je vađib obaveza, kao što kažu islamski učenjaci, I zabranjeno je jesti lijevom rukom. Zabranjeno je jesti lijevom rukom. Zašto? Je li zato što šetan jede lijevom rukom? Šetan jede lijevom rukom, a mi šetana ne smijemo ni u čemu slušati i slijediti. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Iza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa iza shariba falyashrab bi yaminihi fa inna ash-shaytana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi." kaže poslanik alihi salatu wasalam kada neko od vas jede neka jede desnom rukom i kada pije neka pije desnom rukom jer šetan jede lijevom i pije lijevom rukom imamo ljude koji se rode kao ljevaci i naravno to nije ovaj izgovor i opravdanje da jede lijevom rukom jer na sve se možemo naviknuti, naučiti, kao što se ljudi, jel, ljudi su bića navike, i od navike. Kao što se dešnjak može naučiti da, da jede i piše lijevom, ali u strudi određen, pod, je potrebno određeno vrijeme, tako se ljevak može naučiti i naviknuti da jede desnom rukom. Sljedeći jedeb bi da kada jedemo, jedemo ispred sebe. Jedemo ispred sebe i ovo je jedan uzvišeni islamski edet, bonton, prijelu, a svrha mu je da druge ne uznemiravamo i ne pokazujemo da smo pohlijepni i popašni, kao što se kaže kod nas. To je jedan lijepi edep kada jedemo iz jedne posude, a to je sunnet, jest iz jedne posude. Sunnet koji smo mi, nažalost, dosta zapostavili i prihvatili zapadnjačke običaje, svako ima svoj tanjirić, udaljavamo se tako jedni od drugih, A jedenje iz iste posude približava ljude, zbližava ljude njihova srca i u tome se daje bereket. Kada jedemo, jedemo ispred sebe. Jer ako jedemo ispred drugih, tako to uznemirava drugi. Uzimamo hranu ispred njih, meso koje pred njima uzimamo jeli, ispred njih. I tako pokazujemo da smo pohlipni, po, po, popašni, a vjernik takav ne smije biti. Isto tako spominje se u hadisma poslanika alaihissalatu wasalam, da trebamo jesti s kraja posude, a ne sa sredine. Jer je poslanik Alihi Salatu Veselam rekao da se bereket Allahu spušta na sredinu posude. I ostaje tu, jeli? I mi lagano s naše strane s kraja posude jedemo. Kaže poslanik Alihi Salatu Veselam, jedite s kraja posude, a ne sa sredine, jer bereket se spušta na sredinu. To je jedan lijep edep to je ono što ljudi prihvataju tak, takvo ponašanje prijelu što je normalno i učitivo a suprotno tome uznemirava ljude i pokazuje da smo nemamo edeba nismo edebli odnosno nismo odgojeni u skladu sa islamskim edebom islamskim propisima sljedeći edeb je da jedemo rukom da jedemo rukom i to ne cijelom rukom, svim prstima, nego sa tri prsta, što je bila praksa i suneta Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Nažalost, i to je edeb, odnosno islamski običaj, praksa, koji je zapostavljen. Koji je zapostavljen, jer mi smo, kažem, prihvatili mnoge običaje, mnoge običaje od nemuslimana, i to se, jel'i, ukorijenilo u našim navikama. Sunete jesti rukom. Naravno onu hranu koju možemo jesti rukom, kao što su kod nas recimo pite, krompir, riža i slično. I to sa tri prsta. Jedemo sa tri prsta, e, a to su palac, kaži prst i srednji prst. Tako je činio poslanik Alihi Salatu Veselam u hadisu, jeli spominje se da je kane je'kulu bi thalata asabi' ويلعق يده قبل أن يمسحها kaže poslanik alejhi salatu vesselam prenosi se jeli o njemu da je jeo sa tri prsta i oblizao bi prste prije nego što bi obrisao ruke kažu da da oholi jedu jednim prstom jedenje jednim prstom je praksa ili običaj oholih ljudi oni onako kao jeli kada imaju izobilje hrane mnoštvo zjafeta hrane samo prolaze jednim prstom pomalo zahvate od svake hrane. Sa pet prstiju jedu pohlepni cijelom rukom, onako guraju svoja usta da što više ne guraju, da što više pojedu. A sa tri prsta jedu bogobojasni, jedu oni koji su umjereni, koji slijede sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. kada je u pitanju jelo, postoje li neki adabi ili običaji koji su, koji su vezani i za druge ljude. I za druge ljude koji su je li, s nama, a jedan od tih običaja adaba je da okupimo što više osoba za sofru. Kada jedemo, da pozovemo koga god možemo, i komšiju, i prijatelje, i prolaznika, jer u tome je bereket, to donosi bereket. Što je više ljudi za sofrom, u tome je bereket. Nažalost, kod nas je obratno, mi se prepadnemo, ako bude više ljudi, neće nama ništa ostati. Nećemo se najesti, a suprotno je. To povećava ljubav među ljudima, jača veze, kada zajedno jedu i objeduju. I zaista je tako. Kada jedne prilike ashabi su se požalili poslaniku, sallallahu alaihi sallame, da im je malo hrani. Kad jedu malo im ne najedu se, pa im je poslanik, alaihi sallatu sallam, rekao, ičtemiju ala ta'amikum, vedkuru sme Allahi alaihi, yubarik lakum fihi kaže poslanik alejhi salatu vesselam okupite se zajedno zajedno jedite zajedno jedite spomenite Allahovo ime pa će vam dati bereket u hrani eto to je je li rješenje kada nemamo bereketa u hrani to je kad jedemo a nikad se ne najedemo znači nije dovoljno samo da se okupimo oko hrane nego trebamo spomenuti Allahovo ime pa će nam Allah dati u tome bereket Na početku smo zaboravili jeli, spomenuti jedan edeb koji naravno ide prije jela, a to je pranje ruku prije jela. I ovo je praksa koju trebamo redovno prakticirati ako znamo, naročito ako znamo da su nam ruke prljave ili da smo nešto prije toga prljavo dirali, iako ovome nema nekih jeli, hadisa ili predaja poslanika ili salatu ali ovo je zaista u, ovaj, u, u, u skladu u, sa islamskim učenjem. Ovo je bila praksa nek, neki, odnosno mnogi u prvim generacijama u Selefu i svrha je da sebi ne nanosimo štetu i drugima prljavim rukama, ne, da ne uznemiravamo druge, jer kad ljudi vide da su nam ruke prljave ili da, ne, da su vide, vide nas da smo nešto dirali prla, prljavo pa sjeli zajedno sa njima jesti to će ih uznemiriti i neće jesti ovaj smirena, smirena srca to će im se gaditi Isto tako možemo sebi naštetiti, jer rukama prenosimo uzročnike bolesti ako nismo oprali ruke, a moderna medicina je potvrdila i dokazala važnost pranja ruku prijela, da je to jedna preventivna mjera čuvanja od bolesti. Nama je obavezno, obaveza je da čuvamo svoje zdravlje kao Allahov blagodat koji nam je podario. Na kraju jela, kada završimo s jelom, ne trebamo jeli prati ruke dok ne obližemo prste i ovo je sunnet, odnosno islamski edeb, a svrha je da postignemo Allahu bereket, blagoslov, jer mi ne znamo u kojim dijelovima hrane, u kojim zalogaju, u kojim mrvicama jeli je, je Allahu bereket, ne znamo. Tako je isto i sa posudom iz koje smo jeli hranu. Poslanik Ali Salat Veselam jeli kada bi jeo, oblizao bi svoja tri prsta kao što se prenosi u vjerodoslovnom hadisu. A u drugom hadisu je rekao da jeli, trebamo oblizati, odnosno potrati posudu s kojoj smo jeli. Odnosno svu hranu pojesti iz njih, sve one mrvice. Jer na taj način, kažemo, tražimo bereket Allahu. A usput zahvaljujemo se Allahu subhanahu wa ta'ala i cijenimo blagodati jeli, koje nam je Allah Đelešanuhu dao jer svaka mrva, svaki komadić hrane je blagodati, tako ga treba ovaj gledati. Postoje neke adabi, jeli, koji su, kažem, vezane za samu hranu, prije svega, ne trebamo jesti hranu dok je vrela i vruća. Treba sačekati dok se ona ohladi, jer u tome je velika šteta po naše zdravlje i takva hrana u sebi nema bereketa. Jeli, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači trebamo sačekati da se hrana ohladi. Medicina je dokazala, potvrdila da da je vrela ili vruća hrana da je izuzetno štetna za ljudsko zdravlje a sve ono što je štetno u čemu je je li šteta po čovjeka je zabranjeno kao što kaže hadis poslanika alejhi salatu vesselam la darara wala dirar ne smije se šteta nanositi ni sebi ni drugom odnosno ne smije se na štetu uzvraćati drugom štetu a ujedno ako sačekamo da hrana ohladi u tome to je a'adamu lil bereke kao što kaže poslanik alejhi salatu vesselam hadis koji bilježi od njega imam Ahmed Darimi i drugi hadis je imam e, hadis je e, Šejh Albani ocjenio kao sahih ili vjerodostojan. Ovdje se isto pokazuje naša smirenost i staloženost, da možemo sačekati, kontrolirati svoj glad, svoje nagone, jer mi ne, jesmo gladni, nekada smo gladni, ne možemo čekati, hoćemo da jedemo, trebamo jel, kontrolirati se i pokazati da vladamo sobom. Nek se hrana ohladi, ne smijemo i ne trebamo prezirati i pocijenjivati hranu. Bez obzira bili mi gosti ili kod kući. Jer to je omalovažavanje Allahu i Đelešanuhu nimeta. Bez obzira šta, šta su nam jeli, iznijeli. Bilo to u gostima ili kod kući. Trebamo biti zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala. Makar to bila, makar to bio komad hljeba i čaša vode. I to je blagodat. To je blagodat koju mnogi danas nemaju jeli, poželjeli bi je da imaju šaku riže. A mi vrlo često, jer nismo zadovoljni sa onim što nam se iznese, posebno kod kuće, supruga i tako dalje. I to je zaista uh, omalovažavanje Allahovi nimeta. Moramo se sjetiti da mnogi ljudi u svijetu nemaju šta da jedu. A onaj ko omalovažava i pocijenjuje i ne cijene Allahove blagodati, bojati je se za takvog da će te blagodati uskoro izgubiti. Isto tako, ne smijemo tražiti i spominjati mahane hrani koja je iznešena pred nas, bez obzira gdje jeli. Jer to je isto omalovažavanje Allahovi Đelešanu blagodati. A to poslanik Alehi Salatu Salam nije činio. Mi to onako mislimo da to nisu krupne stvari, zaista su krupne velike stvari. Jer poslanik Alehi Salatu Salam, kao što se prenosi od njega, kjane, salallahu alaihi sallam la yu'ibu ta'aman qat wa in karihahu tarak. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam nije nikada tražio mahanu isticao i spominjao mahanu hrani ako bi mu se hrana svidjela on bi je jeo ako mu se ne bi svidjela on bi je ostavio što znači može nam se neka hrana ne sviđati ali ne možemo kazati ta pita ili to jelo je takvo neukusno, gadno, neudobila i tako dalje. Ne smijemo požurivati sa jelom kada jedemo i ne smijemo ovaj, pružati ruku odma prema sofri, prema jelu, pri nego to učine ljudi koji su preči od nas, recimo roditelji, stariji, učeni, gosti koje smo ugostili. To je islamski edep je to je znak, u isto vrijeme to je znak i pohlepe i popašluka naših Moramo pokazati svoj islam u svakom momentu. Pa čak i kako jedu jeli, naši vršnjaci sa nama, neka svako se suzdrži i neka dadne prednost drugom. Jeli, neka dadne prednost drugom da počne sa jelom. Postoje neke stvari koje se spominju jeli, kod Selefa, to je da se objedovanje ili jedenje treba prvo početi sa voćem. Prije jela, prije onih glavni jela treba jesti voće. Kažem, ovo spominju neki islamski učenjaci među adabe o jelu, na osnovu kuranskog ajeta u kojem Allah Đelešanu kaže أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون kada spominje stanovnike dženeta i blagodati koje će u njemu imati, kaže i bit će jeli, o, obasuti voćem koje će sami birati. Dženetske blagodati. Voćem koje će sami birati i mesom ptičijim kakvo budu željeli. Prvo se znači spominje voće pa meso, što znači da je, kažu islamski učenjaci, da je bolje jesti voće, ovo nije slučajno. Zašto? Zato što je medicina dokazala, savremena medicina, da uzimanje voća prije jela pomaže pri varenju i da je veoma korisno za zdravlje za tijelo i dokazano. Pogledajmo da ni jedan propis islamski nije onako bez svrhe i bez smisla. Kada jedemo trebamo dobro žvakati hranu i uzimati manje zalogaje, I to je od islamskog edeba, to je znak umjerenosti, a islam poziva umjerenosti. Nežvakanje hrane je veoma štetno po ljudsko zdravlje. Mi to znamo i to je, kažem, opet medicina dokazala i takav način jela uzrokuje tromost ili organizma tijela i to je pretjerivanje u jelu. Kada gutamo ne, ne, ne sažvakanu hranu, to je znak da je čovjek pohlipan, popašan. Musliman mora biti uvijek staložen i smiren pa i kada jede lagano, polako, sa malim zalogajima. Isto tako trebamo ili uzimati manje zalogaje, jer uzimanje većih zalogaja ukazuje prije svega na našu pohlepu, na naš egoizam, jer tako ćemo mi pojesti više nego što nam pripada i uskratiti onima koji jedu sa nama, uskratiti njihov hak. A ima, stvorit ćemo lošu sliku o sebi pred drugima. Nažalost, vjernici muslimani jeli, ne vode brigu o tome pa kada zajedno jede, kada su neki, jel, neke gozbe, svadbe, akike, vidi se, vidi se dosta primjera te pohlepe, jeli, odnosno popašulka iako se radi o muslimanima, jeli, bogobojaznim, ne vodi se briga o tim stvarima, to je kako značajno. Ne smimo žuriti kada jedemo sa jelom. Moramo reći smo žvakati, jer neki dok žvaću jedan zalogaj, već im je drugi u ruci ili u kašici što isto također upućuje na pohlepu i popašluk egoizam sve ove sve stvari su međusobno povezane isto tako islamski učenjaci spominju iako iako se to ne navodi jel u nekim hadisima spominju to neki islamski učenjaci u islamski edep da kada jedemo trebamo jesti zatvorenih usta zbog čega zbog toga što možemo jeli kada jedemo što nam mogu da nam frcaju ova jeli mrve iz usta ili da tako uznemiravamo druge oko sebe da stvaramo neprijatne zvukove kada žvačemo onako upadno i tako dalje. I zato trebamo žvakati zatvorenih usta, to će nam omogućiti da budemo da, da žvačemo ili dobro, da uzmemo manje zalogaje i tako ćemo spojiti sve ove edebe koje smo malo prije spomenuli. Ako nam kakav zalogaj ispadne, jeli, treba ga uzeti i počistiti, očistiti, očistiti koji ima na njemu kakvi neprija, neprijatnosti, odnosno prljavština i taj zalogaj pojesti. Ne trebamo ga ostavljati šeitanu, kao što kaže poslanik alaih salatu wasalam, jer poznato je da šeitani jedu ostatke naše hrane, ljudske hrane. A povrh toga u takvom činu je i uvažavanje i cijenjenje Allahovi blagodati. Što znači taj zalogaj koji nam je pao na, na zemlju, odnosno na pod, trebamo ga uzeti jer i to je Allahova blagodat. Ne ono nije bitno jedan zalogaj manje više, jel? Ne. To je dokaz da mi svaki trun hrane, odnosno svaki zalogaj, svaku mrvu cijenimo i da smo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na to. I da cijenimo Allahu nimet. To je dokaz i pokazatelj naše bogobojaznosti i da nam je jeli, srce zahvalno Allahu subhanahu wa ta'ala ne trebamo i ne smijemo pretjerivati u jelu. Sve ovo povezano. Ako sve ovo gore budemo činili, onda nam se neće desiti da pretjeramo u jelu. Jedemo lagano, mali zalogaj, polako, jeli, bez pretjerivanja, jer Allah Đelešanu ne voli one koji pretjeruju, kao što kaže kuranski ajet, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا musrifin. Jedite i pijte ono što vam je Allah dao, jel, ali ne pretjerujte jer Allah ne voli one koji pretjeruju. Allah ne voli pretjerivanje ni u čemu, pa ni u, ni u jelu. A prenosi se da je poslanik Alihi Salatu Osalam rekao vjernik mu'min jede u jedan drob, to jest u jedna crijeva, a ne nevjernik u sedam, hadis bilježi Buharija. Čosobina znači, vjernika je da ne pretjeruju u jelu. Nažalost, a, ne, nesvjesni ovi hadisa i ovog ajeta mnogi vjernici ne gledaju koliko će jesti pa se prenajedu, nadebljaju stomacim narastu, nažalost to su preznaci jeli, sudnjega dana, preznac sudnjega dana jegnik treba da bude čvrst čio, da bude jeli, izgledan jak i hitar a to neće postići ako bude imao ogroman, odnosno veliki stomak zbog toga što se prenajeda i prejeda I na kraju kada smo sve ove edebe, mnoštvo ih jeli, na prvi pogled izgleda da, i, da je teško sporoti, međutim nije sve pitanje navike, odnosno prakse naše. Na kraju trebamo Allahu Đelešanu zahvaliti. Zahvaliti mu, mada smo i na početku sjećanjem na Allaha i spominjanjem Bismile, na neki način mu zahvali, međutim na kraju kada smo nahranili svoje tijelo, trebamo Allahu zahvaliti i riječima, odnosno i srcem i riječima, a i dijelima. Srcem, jeli, da osjetimo tu zahvalu u svome srcu, istinsku zahvalu, da riječima, riječima treba da proučimo dove koje je poslanika ili salata vesa nam učio, mnoštve tih dova, tako se prenosi jednoj dovi da je poslanik Ali salata vesa nam rekao, odnosno nakon jela rekao, Alhamdulillah, illedi at'ame, wa seka, wa sawagahu, wa ja'le lahu mahrađa. Hvala Allahu Đelešanu koji je nahranio i napojio i olakšao da, da, jeli, da gutamo hranu i dao mu izlaz za tu hranu. To jest omogućio nam e, da vršimo veliku i malu nuždu. Jer to je isto velika blagodat. Da ostatke one, one jeli, hrane koji niš korisne za naš organizam, da ih izbacimo iz sebe. I to je velika blagodat. A isto poslanik Alihi Salat Veselam jednom hadisu je rekao ko jeli, bude jeo neku hranu, zatim kaže Alhamdulillah illedi at'ameni hada ta'ama wa razaqanihi min gajri haulin minni wala kuva kaže ko to kaže ko kaže hvala Allahu koji me nahranio ovom hranom i obskrbio me bez moje moći bez moje snage Allah će mu prositi ranije grijehe male grijehe zaista je zahvalnost suština vjeri šukr i hamd su suština vjeri jer mi je kroz svako svoje dijelo i kroz ibadet i kroz sva djela dobra Allahu zahvaljujemo na, na tome što nas je stvorio, što nas je napravi put putio i što nas je obskrbio svim blagodatima. To je suština vjere, jer Allah to zaslužuje. I na kraju kada smo se Allahu Želešanu zahvalili i dovoljno se najeli, znači ne prejeli se, trebamo nakon ili što smo oblizali tri prsta naše desne ruke kojim smo jeli, trebamo oprati ruke nakon jela, oprati masnoće je to može jeli, ovaj, to šteti čovjeku a i ne dozvoliti da, da šeitani jedu s naši ruku oprati zube svakako i usta četkicom ili mi svakom da ne bi ostali ostaci hrane i tako stvorili neugodan miris kojim uznemiravamo druge oko sebe zaista je islam jedna uzvišena vjera i zaista je uredio sve jeli, oblasti i segmente našeg života pa je čekao pitanje jele, i ovaj konzumiranje hrane i piće. Ni jedna religija, ni jedna ideologija nema ovakve, je li, ovakve propise i norme koji su zaista uzvišeni i fantastični, koji uređuju život u svim njegovim segmentima. Al molim Allaha dželešanuhu da nas učini istinskim pravim muslimanima, da nas ukrasi islamskim edebom u svim je li aspektima života i da budemo istinski pravi vjernici u svemu i u svim okolnostima, da to pokazujemo i u vjerovanju i u praktičnom životu. Kulu kavli hada, wa stakfiru li velikum, fa stakfiru, innehu huvel gafuru rahim. Da vas Allah Želešanu nagradi, sve oni koji su lijepo slušali i molim Allah subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu koristi svima nama, da nam povećaju naše znanje, naš takvaluk i naš iman. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.